haurekin edo uh, lagunekin uh, euh, dit uskaz mitzatzia. Voilà, bena ene, euh, ene lanean, euh, ene lankideak ez dia uskaldun. Donc, behar dit, uh, bat zaman uh, nurrikin euskaz uh, bat aldiz. Mhm. Eta zu lankidek, badakizie euskaraldia izanen dela? uste dit ez. Aipatuko dezu? Ba, uh, uste dit uh, galtatuko euh, uh, deiekula zer euh, da pinza hoi <laughs> eta uste dit zientako euh, iringarri dateke bena bo ontsa da. Ba, dudaz beteik diat bena enetako Be, bali hori zenta egia erran uh, gai eskolan hain izanetik ohartu gutzak ebe heben um, bospasei edo zazpi urtez kurtsu emaite, emaiten ahalgunila ikasle bati, mena gai eskola ondotik eta kal, eh, gai eskola eta karrikaen artian uh, nahi badu menz diagu pausu tipi bat, urhats tipi bat, eta ene uduiko uskar bezalako ekitaldi batek uh, eh, arrapostu puska bat kartena eh, karten